Er afgebreek in die gewijde pol afgekap in een nieuwe altaargebouw in die bul geoffer. Hulle het vir mekaar gevra, wie het dit gedoen? Hulle het gesoek en vir allemaal gevra, en niemand het gesê, Joas de sien Gideon het dit gedoen. Toe sê die mensen van die stad vir Joas, jy moet jou sien breng. Hy moet sterf omdat hy die baal altaar afgebreek het en die gewijde pol afgekap het wat daarbij was. Joas sê toe vir allemaal wat daarbij omstaan, wil jylle vir Baal beskerm. Wil jylle omreed, die persoon wat vir Baal wil beskerm, sal morgen sterf. As Baal een God is, dan moet hij homself beskerm teen die man wat sy altaar afgebreek het. Joas het daar die dag gesê Gideon sy naam is nou Jerub Baal, want Baal moet homself beskerm teen Gideon wat sy altaar afgebreek het. Al die Midianite en die Amalite en die Oosmense het bij mekaar gekom en oor die Jordaan rivier gegaan. Hulle het hulle tent opgeslaan in die Israel vallei. Toe het die gees van die Heere in Gideon gekom. Hy het die ramse ring geblaas en die familie Abeser geroep om saam met hom te komen en om te helpen. Hij het boodskappers gestuur na die hele man as sy stam en hy het hulle ook geroep om saam met hom te komen en om te helpen. Hij het ook boodskappers gestuur na die Aser stam en die Sebeon stam en die Naftali stam, en hulle het ook na Gideon toegekom. Gideon het vir God gesê, Je het gesê, wil my gebruik om die Israëlieten te red. Ek sal een skaapse wol oopgoe op die dorpsvloer. As al net op die wol douw is en die grond is droog, dan zal ik weet, jy wil my gebruik om die Israëlieten te red, soos jy gesê het. Dit het toegebeer, toe Gideon die volgende ochtend opstaan en die douw uit die wol druk, het daar een skottel vol water uit die wol gekom. Maar Gideon het vir God gesê, jy moet nie kwaad word vir my nie, ik wil nog eenmaal iets vragen ik wil nog eenmaal dit met die wol. Ik wil die wol droog laat blij, en morgenochtend met die dauw op die grond wees. God het het daar die nacht so gedoen, die wol was droog, en daar was dauw op die grond.